mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Dobrodošli u još jednu emisiju Zeleni telefon preko puta mene kao i svakog puta do sada. Marija Ražnjević, dobar dan. Mm, dobar dan Eva i dobar dan svim slušateljima. A, koja nam je današnja tema emisije? Tema naše današnje emisije su otpadne vode, konkretno evo vezane za problem otpadnih voda na Turenskom poloju. Mm, I veselim se ući ovu emisiju. <laughs> Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Pa onda nekako u ovom uvodom dijelu naše današnje emisije možemo malo popričati o obilježavanju Dana Hrvatskih voda. E, da, taj dan inače obilježava se 7. rujna, odnosno <laughs> jučer. E, upravo to je bio evo, jedan od razloga zašto sam izabrala baš tu temu za današnju emisiju. Osim tog dana imamo mi svjetski dan voda koji se obilježava 22. ožujka, no dobro, u svakom slučaju Dakle, cilj je skrenuti pažnju na važnost pitke vode, naravno općenito nužnost zaštite vode od zagađenja. Evo recimo Hrvatska ima tu sreću da je veoma bogata pitkom vodom, no nažalost nemamo i dovoljno znanja ili volje ili već ne znam ni sama čega da se, da se to ovaj, i očuva, da se vode zaista i zaštite nekako imam dojam da je u Hrvatskoj općenito ta nekakva kolektivna svijest o važnosti zaštite vode još uvijek na, na prilično niskoj razini. <laughs> Zašto uopće tako mislim? Pa evo, prvenstveno zbog toga što u svojem svakodnevnom radu često se susrećem sa različitim problemima koji su vezani upravo za izravno ugrožavanje naših rijeka. Jedan od tih problema je naravno i zagađenje rijeka otpadnim i fekalnim vodama inače mi e, e, u, na svojem zelenom telefonu, evo opet ponavljam po koji put, e, znači imamo ukupno 13 kategorija, jedna od tog, tih kategorija je, su dakle vode i to je jedna od onih e, kategorija u kojima zaprimamo velik broj prijava. Dakle, na godišnjoj razini pozivi u toj kategoriji čine negdje oko 20%, dakle od onog ukupnog broja zaprimljenih prijava. I velik dio e, tih prijava odnosi se upravo na nepropisno postupanje sa otpadnim i fekalnim vodama. S tim da otpadne fekalne vode koje tako završavaju, pa ne samo u rijekama, nego općenito u okolišu, mislim, nisu one samo problem karlovačkog područja, zapravo su problem velikog dijela Hrvatske, jer evo u Hrvatskoj <laughs> jedan poražavajući podatak za 21. stoljeće, da u Hrvatskoj je samo 44% stanovništva priključeno na sustav javne odvodnje, dakle veći dio Hrvatske, odnosno hrvatskog stanovništva još uvijek nije pokriven kanalizacijskom mrežom, što bi značilo dakle da stanovništvo tih područja ima vlastite sabirne, odnosno septičke jame. E, mhm. tu sad dolazimo do problema. Ehm, dakle, vezano za takve jame opet sve je tu jasno, propisano, hm, uređeno, međutim prije svega recimo takve jame trebale bi biti nepropusne. Ehm, trebale bi se redovito prazniti na zakonom propisani način, odnosno od strane za to ovlaštenih osoba. Evo konkretno na Karlovačkom području ehm, za to je ovlaštena gradska tvrtka vodovod i kanalizacija. Međutim, nažalost u stvarnosti to nije baš tako. Jedan dio takvih jama, naročito recimo one koje su nekakve davnije gradnje, nemaju nepropusno dno, dakle to sve ide negdje u tlo curi. još uvijek, čak i kada to izuzmemo, evo imamo velik broj građana, što nam dokazuju zapravo učestale prijave na naš zeleni telefon koji zapravo između one dvije opcije da li će platiti e, kaznu od 1000 kuna ili će platiti ispumpavanje od 500 do skoro 800 kuna e, koliko košta znači ispumpavanje na karlovačkom području ovisno znači u kojem se dijelu grada nalazite. E, velik dio njih zapravo bira dakle opciju da riskiraju. Dakle možda možda zato što i nije neka prevelika razlika između dakle tih 1000 kuna mhm. i znači koji će platiti kaznu i onih 800 kuna koji koji bi platili ispumpavanje, pa eto to, ljudi jednostavno riskiraju. Što je sa prijavama? Postoje li tu? Imali građana koji nas zove, gle, susjed mi um, radi to, to i to. E, ima građana, ali problem je u tome što, <laughs> kažem, često nam se javljaju vezano za takve probleme, e, međutim, e, vrlo često nam, kao da nam ne žele dati dovoljno informacija, da li iz razloga jer se ne žele nekom zamjeriti, boje se, ne znam zbog čega, ali uglavnom to je ono, meni moj susjed, ne znam, proljeva po mom dvorištu, ali znate, ja želim ostati anoniman, ali ne bi ja imenovao susjeda, mislim, u tom slučaju zbilja ne možemo učiniti puno. Ehm, ono što mi možemo učiniti u tom slučaju jest poslati sanitarnu inspekciju koja je znači nadležna za takve stvari a onda slijedi ono, znate, aha, sad susjed susjedu se zamjeri, gle, ti si meni poslao sanitarnu i onda, znate, ljudi bi htjeli da, da se taj problem riješi, ali ne žele se uključiti u njegovo rješavanje, jednostavno s jedne strane kažem hoće da se riješi, a s druge strane kao da sami blokiraju rješavanje tog problema. Mhm. Tako da nažalost evo još uvijek eh, velik dio mm, tih eh, septičkih jama, odnosno njihovog sadržaja završava Eh, ili po, po vlastitim zemljištima ili po susjednim tuđim zemljištima ili na javnim zelenim površinama i ono što je najgore izravno u potocima i rijekama. Problema mhm, problem otpadnih voda na Turnju? Da, na Turnju je taj problem onako vrlo izražen i to već niz godina. Evo, samo u zadnjih pet godina Eko je zaprimio niz prijava od strane stanovnika Turanjskog polaja i dakle Priča je dakle u tih e, nekoliko zadnjih godina i objavljivana u lokalnim medijima, inspekcije su povremeno znači izlazile na teren počevši od sanitarne inspekcije, dolazili su povremeno i predstavnici lokalne vlasti, obećavali da će se problem riješiti i međutim evo i godinama nakon problem i dalje nije riješen, zapravo on s vremenom postaje sve izraženiji. E, zadnja informacija koju smo mi dobili u svibnju ove godine od gradske tvrtke vodovod i kanalizacija jest da je u tijeku izrada projektne dokumentacije E, za rekonstrukciju vodoopskrbe i izgradnju sanitarne kanalizacije koje uključuje između ostalog i područje Turenskog poloja i da bi gradovi, <laughs> odnosno radovi trebali započeti 2017. <laughs> godine. E, međutim, e, pitanje da li će to zaista započeti 2017. godine, evo kažem, mi smo sad i nedavno imali nekoliko pritužbi, tako da kažem, građanima je već zapravo e, preko glave čekanja, slušanja, obećanja, ali e, jednostavno svi su nezadovoljni takvim stanjem e, i kad nas nazovu, jasno nam ovaj, izraze to svoje nezadovoljstvo ali svejedno ne žele javno istupiti, ne žele nikog javno prozivati, ono ko što sam već spomenula na početku, ne žele se obraćati nadležnim inspekcijama i slično. E, po meni, evo, nažalost, moram to reći, na taj način ostavljaju dojam kao da prešutno odobravaju, znači tako stanje kako samom gradu koji e, ni nakon toliko godina nije našao neko kvalitetno rješenje, tako i onim pojedincima među sobom koji ih dakle svojim nezakonitim radnjama ugrožavaju. Mhm. Možemo li onako sad e, sabrati to sve skupa na jedan list papira? i staviti crtice, koja su to moguća rješenja sve? pa prije svega ja bi samo e, znači još kratko sumirala zapravo sam taj problem. E, problem su s jedne strane dakle e, zapravo problem na Turinskom polu je dvojak. Oni s jedne strane imaju problem s tim nesavisnim građanima koji dakle ispuštaju sadržaj svojih septičkih jama po svojim susjednim zemljištima i tako dalje. Drugi problem koji oni imaju to je problem s pročišćivačem kojega je sam grad postavio tamo 2002. E, godine i to kao privremeno rješenje, odnosno na dvije godine. Dakle, to je trebalo biti do 2004. godine. E, međutim, i 12 godina kasnije pročišćivač je i dalje tamo i e, dakle, na njega su spojene dvije stambene zgrade, škola, jedna obiteljska kuća i tako dalje. U svakom slučaju to više struko premašuje njegove kapacitete. Rezultat toga je dakle takav da je pročišćivač konstantno zaštopan, u učestalo se ispumpava, a međutim ni to ne pomaže evo i unatoč tim učestalim ispumpavanjima fekalije se svejedno izljevaju i zajedno sa onima koje pojedinci ispuštaju iz svojih septičkih jama na koncu završavaju u korani. Uh mhm. -huh. a, predlažem jedno... Reci. Predlažem <laughs> jednu kratku pauzu pa se onda vraćamo natrag emisiju. Može. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Oh, well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Ooh, My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Ooh. Ooh. Yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My inside is shaking like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and a love so fine. She touched my head and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Ooh. Mm-hmm. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Kod prvog dijela emisije ostali smo dužni Marija još e, jednu stvar, a to su moguća rješenja, one crtice što sam rekla da ćemo staviti na papir. Evo, <laughs> vi govorite, ja zapisujem. E, moguća rješenja ovog problema, pa e, dakle svakako bi najbolje rješenje bilo izgradnja kanalizacije. Međutim, naravno da smo svi svjesni da to zahtjeva velika ulaganja. ali opet s druge strane kad pogledamo, barem kako nam navodi jedna od prijaviteljica, dakle da se svakodnevno dolazi ispumpavati, čistiti, odštopavati taj pročišćivač, što isto košta. Dakle, nisu ni to zanemarivi troškovi. Kad se uzme naročito u obzir koliko dugo to traje, kad se stavi sve na papir, opet kažem, nije baš zanemarivo. Što se tiče samih pojedinaca koji svoje jame prazne izravno u okoliš, e, dakle e, stvari u nadležnosti sanitarne inspekcije. E, zakon o sanitarnoj inspekciji vrlo je jasan. Dakle, on kaže da sanitarni inspektor može znači, na licu mjesta kazniti novčanom kaznom u iznosu od 1000 kuna osobu koja dakle sadržaj svoje septičke jame prazni po svojem tuđem zemljištu na javne ili zelene površine kopnene vode ili pak nema račun od strane ovlaštene osobe osobe kao dokaz o redovitom pražnjenju jame. A, tako da što se tiče tih pojedinaca, mislim da e, koliko je zapravo e, krivnja na njima, toliko i na sanitarnoj inspekciji koja bi svakako trebala ozbiljnije pristupiti tom problemu budući da su upoznati s njime. Dakle, redovito kontrolirati i jednostavno sankcionirati one koji ne poštuju propise. E, međutim, evo, izgleda da je sanitarna inspekcija tu onako pomalo pasivna i građanima se jednostavno više isplati, dakle, riskirati tu kaznu od 1000 kuna nego plaćati od 500 do skoro 800 za ta redovita ispumpa spavanja. Mm-hmm. I eto, dakle... Dok god se to ne promijeni, bit ćemo Tako je, dakle, susjedi šute, sanitarna inspekcija ne radi svoj posao, pojedinci dalje izljevaju fekalije u okoliš, e, svima smeta, ali nitko se ne buni, <laughs> barem ne glasno. Evo, nažalost, problem se tako neće riješiti. Ja bih samo htjela reći da e, se možete vi uključiti u emisiju još e, nekih dvije do tri minute i to pozivom na broj telefona 642855. pri samome kraju ove naše emisije zanima me što je sa gradskom tvrtkom Čistoća raspored onih mobilnih eko otoka. Da, evo, od 5. E, e, od 5. rujna do 18. rujna, odnosno do kraja narednog tjedna, mobilni eko otoci će biti postavljeni na području Donjih Pokuplja, Mali Jelse i mahična. E, I evo za kraj imam samo jednu najavu, napokon nešto pozitivno u današnjoj emisiji. riječ je o kampanji pod nazivom Glas za mrežnicu koju provode Ekopan, VV Padrija i građanska inicijativa Volim mrežnicu. glavni cilj te kampanje je dakle upozoriti kako s jedne strane javnost, s druge strane jednako tako donositelje odluka na moguću devastaciju mrežnice zbog izgradnje malih hidroelektrana kroz mhm. obnovu starih mlinica kako oni to barem nazivaju tako da evo ovoga vikenda počinje se s prvim aktivnostima, e, konkretno u subotu, odnosno 10. E, održava se regata Slapovima lapovima mrežnice, e, počinje dakle u 11 sati, s tim da okupljanje je u 9 sati, ali ovaj, regata započinje u 11, nastavlja se s poslijepodnevnim druženjem, večernim koncertom, tako da evo jedan zaista... jam paket, to je Paket, dakle cijelodnevni. u, redu. u svakom slučaju, evo, ako je netko zainteresiran, želi ovaj, Ovaj, više informacija može ih naći na Facebook stranici Mrežnica Lijepa Rijeka ili na Facebook stranici Ekopana. U redu ostanem još samo da najavimo sljedeću emisiju. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Veselim se sljedećem četvrtku u, 13 sati, a o čemu ćemo razgovarati? Uh, pa evo, iskreno <laughs> dvomim se da li ćemo nastaviti sa uh, kategorijom vode uh, ili ćemo izabrati neku drugu kategoriju. Dakle, evo, bit će ili kategorija vode ili možda zrak zračenje, vidjet ćemo. Nešto mhm. ćemo izabrati. u redu, ovo već postalo misteriozno <laughs> polako, a, zato i ove emisije jesu toliko dobre. Hvala vam lijepa, Marija, i vidimo se sljedećeg četvrtka. Vidimo se. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.